Die Heere het mij laat zien, en daar was twee maankies met vijen, weggezet voor de tempel van die Heere, nadat Nebekader, Tsar, die koning van Babel, Jehona, die sien van Joachim, die koning van Juda, en die voorste van Juda en die smede en die slotmakers uit Jerusalem in ballingskap weggevoer en hulle in Babel gebring het. In die een maankie was baie goeie vijen soos die voorvijen, maar in die ander maankie was baie slechte vijen te sleg om te eet. En die Heere het voor mij gesê, wat zien jij, Jeremia? En ik het geantwoord, vijer, die goede vijer is baie goed en die slecht is baie sleg, te sleg om te eet. Toe het die woord van die Heere tot mij gekomen en gesê, soos spreek die Heere, die God van Israël, soos hierdie goede vijer, zo so zal ik ten goede aanzien die ballingen van Jeda wat ik uit hierdie plek naar die land van die Galdeers weggestuur het en ek sal my oog op hulle slaan ten goede en hulle terugbring in die land, en ek sal hulle bou en nie afbreek nie, en hulle plant en nie uitdruk nie. En ek sal hulle hart gee om my te ken, wat ek die Heere is, en hulle sal vir my een volk wees, en ek sal vir hulle een God wees, want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. En soos die slechte vye wat te sleg is om te eet, waarlik, soos sê die Heere, so sal ek se dek a, die koning van Jeda, maak en sy voorste en die oorblijfsel van Jerusalem wat in jullie land oorgeblij het en die wat in Egypte land woon, en ek sal hulle een skrikbeeld maak, een onheil voor al die koninkryke van die aarde, een smaad en een spreekwoord, een spot en een vervloeking in al die plekken waarin ek hulle verdrijven, en ek sal onder hulle stier die zwaard, die hongersnood en die pees, totdat hulle omgekom het uit die land wat ek aan hulle en hulle vaders gegee het.